WSF, Nashville. Right on, cowboys. 98 WSIA, Nashville, Nashville. Sit right back, you rockin' cat, and just enjoy the show. Kit und Clive, wie jetzt zwei Wochen. Herzlich willkommen für eine ganze Stunde amerikanische Musik. Nach der afrikanischen Stunde fliegen wir einfach in den USA. Und zwar, äh, zwar wir fangen an mit, äh, mit äh, <laughs> Entschuldigung, ich erinnere mich nicht mehr an den Namen. Auf jeden Fall, das heißt Honky Tonk Maniac from Mars. Es ist Jason Ringenberg, ex Jason and the Scorchers. Honky Tonk Maniac from Mars. Jetzt fangen wir diese Partystunde damit. Honky Tonk Live, Stefan Rock am Mikrofon. Sie hören Wüstewelle zu. One, two, one, two, three, four. Well, till he staggered out of the sky on a hot summer Saturday night. In a spaceship shaped like a bottle of rock and Rye. He had a shiny metal beer cake body, and a head like a mason jar. Yeah, Jason Ringenberg, das ist ein Hell of a Song. Uh, Honky Tonk Maniac from Mars. Honky Tonk Maniac from Mars. Uh, das wurde von diesem Album All Over Creation in 2002 veröffentlicht. Und Jason Ringenberg hatte damals in diesem Jahr, also persönlich auch in Tübingen gespielt, damals in dieser Kneipe Bistro Parterre. Und ich hatte den Glück, mit, den, mit Jason Ringenberg an den ich die Namen nicht mehr jetzt äh, erinnerte. Äh, also ein paar Bier zusammen zum Trinken, das war eine schöne Erinnerung eigentlich, weil das war genau an dem Tag von meinem Geburtstag und das haben wir zusammen damals gefeiert. Jason Ringenberg, einer der wichtigen Paten von Honky Tonk Live. Jetzt geht's weiter, also das ist Winter draußen, es wird kälter. Es wird auch schneien, das ist die Glühweinzeit. Wir haben in den letzten Wochen ein paar CDs neu entdeckt. Wir werden auch also in den nächsten Zeiten also diese Weihnachtsgeschenke noch zusammen entdecken. Jetzt haben wir letzte Woche noch Heavy Trash entdeckt mit diesem neuen Album Midnight Soul Serenade. Hören wir davon, das Stück heißt That's What Your Love Gets. come on, come on, pretty baby, you got to oh, give me solid gold. You know I'm gonna hold on a little bit longer. Hold on a little bit longer more. Cause you're my pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, baby, that's for sure. That's what your love gets. That's what your love is gonna get. That's what your love gets. Broken heart and broken promise. That's what your love is gonna get. Hey, that's what your love gets. Heavy Trash, Heavy Trash, die sind, also diese Zweigungsprojekt. Diese Projekt. äh, eigentlich von äh, Matt Vertare, also früher von einer Band, die äh, Speedball Baby hieß, und der andere John Spencer. John Spencer, also logischerweise der Leader, der Bandleiter von äh, John Spencer Blues Explosion und parallel haben sie zusammen dieses Heavy Trash Projekt geführt. Heavy Trash, es könnte sich wie äh, ein Metalband anhören. Ihr habt gerade gehört, es ist nicht unbedingt Metal oder Punk, aber es, ist, es gibt schon dafür diese Einstellung, weil man muss einfach wissen, dass Rockabilly die Punkmusik der 50er Jahre ist. Machen wir weiter mit Heavy Trash zusammen, John Spencer und Matt Verteray, und zwar In My Heart aus dem gleichen Album. Das Album wurde bei Crunchy Frog in Europa veröffentlicht äh, in USA weltweit äh, bei Yep Rock Records, dieser Plattenfirma Spezialist in diesem alternative Rockabilly-Bereich. Jetzt Heavy Trash äh, in My Heart. You're, You're listening, listening, to, to Honky Tonk Live, the, the Rock show. genome, spread it all inside. Everyone else can fuss, but they can get all about their foolish pride. basement. Without love, you got nothing but torment. Without love, you will never forget. Without love, you're soaking wet. Crying. Searching for that missing piece. Searching. Looking for peace of mind. Baby, please. it's some kind of crazy chemical trick. I guess you, you know how it feels. Searching, searching for something real. Real in your heart. Something Make me feel better about myself. Heavy Trash, Midnight Soul Serenade. Jetzt, äh, also machen wir äh, kein Gottesdienst, aber wir werden jetzt sprechen über die Bibel. Äh, eine der wichtigsten Bücher in unserer Menschlichkeit. Und zwar, also reden wir davon natürlich in Lieder, so läuft es bei Honky Tonk Live. Wir haben die Sendung mit Jason Ringenberg angefangen. Äh, jetzt hören wir wieder Jason mit dem Lied, das heißt Bible and Again. Gleich danach, also immer noch zum gleichen Thema, haben wir Randy Travis mit The Family Bible and the Farmer's Almanac. Und dann werden wir also einen Gospel-Song von Elvis anhören. Also es ist unsere Viertelstunde, also zehn Minuten zusammen von irgendwie unser Honky Tonk Live Gottesdienst. Also liebe Brüder und Schwestern, jetzt wir fangen an mit Bible and Again. Also so läuft, so lief die amerikanische und läuft immer noch heute irgendwie die amerikanische Geschichte mit der Bibel in einem Hand und ein Pistol im anderen Hand, Bible and again. Es ist logischerweise, wie jetzt das Lied heißt. Jason Ringenberg, Bible and again und gleich danach Randy Travis mit The Family Bible and the Farmer's Almanac. Jetzt öffnet bitte eure Bibel. Es läuft bei Honky Tonk Live. There's a full moon out tonight, and it's a shining down on me. And in that purest light, the slaves are still not free. So Missouri's bound in sorrow, and her woods are draped in pain. And when the sun comes up tomorrow, I'll be on the move again, and I hear soft and low through every mile I run. As I travel through this world of woe with a Bible and a gun, with a Bible and a gun. If a man was made to suffer. then I'm a mighty man, I know. And I cannot shake the anger that keeps me on this road. When I came with bugles sounding and righteousness decreed. And they left me with this vengeance and to forever feed. And I hear whispers soft and low through every mile I run. As I travel through this world of woe with a Bible and a gun. With a Bible and a gun. It's the braver thing to do. I wish I had it in me, and they wish they had it too. For tomorrow, when we meet, this story will end, and an ancient hollow grief will be our only friend. And I hear her whisper soft and low through every mile I run as I travel through this world of woe with a Bible and a gun, with a Bible and I hear whispers whisper soft and low through every mile I run as I travel through this world of woe with a Bible and a gun, with a Bible and a gun. Bible and Again, Jason Riggenberg zusammen mit Steve Earle, damals in 2002. Also hört ihr das bitte. Lasst bitte eure Pistole auf der Seite und lebt einfach eure Brüder und Schwestern. Jetzt geht's weiter mit der Bibel und zwar mit The Family Bible and the Farmer's Almanac mit Randy Travis, genau vor 10 Jahren, als Songkit und Clive angefangen hatte. You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. My father's father was the wisest man I ever knew. Sixty years of education, seven Armin kept his body strong at night, the only books he owned. Kept his mind sharp as a tack. The family Bible and the farmer's almanac. When to plant, when to harvest, how you reap just what you sow. When to look for rain and who to turn to There was a plan for early frost, salvation for the lost, words to live and die by front to back. The family Bible and the farmer's almanac. One came from his mother, handed down the day she died. The co-op sent the other every Christmas time. Two new seasons to the day, knew Paul and Peter by first name. He could answer any question he was asked. With the family Bible and the farmer's almanac. When to plant, when to harvest, how you reap just what you sow. cross, salvation for the lost, words to live and die by front to back. The family Bible and the farmer's on the the He knew way to get through this life to the next. While others spoke of faith, he found the facts. In the family Bible, The Family Bible and the Farmer's Almanac Randy Travis genau vor zehn Jahren als Honky Tonk Live angefangen hat. Ja, dieses Jahr 2009, zehn Jahre Honky Tonk Live. Wir haben jetzt noch nichts Großartiges gemacht, außer äh, die Sendung, also die ganz erste Sendung, fast wieder äh, abgespielt äh, vor einem paar Wochen. Aber ich verspreche euch, nächstes Jahr, also Anfang 2010, haben wir noch was äh, anzubieten, weil 2010, also 2009 war 10 Jahre in Honky Tonk Live. Äh, es wurde in Frankreich geboren damals, aber 2010, das wird genau fünf Jahre bei Wüstewelle äh, in Tübingen. Wüstewelle, das einzige freie Radio in Tübingen, Reutlingen. Also dieses Jahr gab es schon mehr Live-Musik als früher und nächstes Jahr versuchen wir noch immer mehr Live-Musik hier im Studio abzuspielen. Wir versuchen das, weil wir wissen, dass für euch das ist noch spannender, etwas live im Studio äh, zu spielen. Wüstewelle, das einzige freie Radio in Tübingen, Reutlingen, 96,6 UKW. Ihr könnt uns, wir brauchen natürlich eure Unterstützung. Die ganzen Infos liegen bei www.wüste-welle.de. Wüstewelle, Radio Wüstewelle hat sogar auch eine Facebook-Seite, also einfach Wüstewelle.de eintragen, um diese Facebook-Seite zu gucken. Und Honky Tonk Live natürlich auch. Honky Tonk Live, die ganzen Infos bei www.honkytonklive.com und auch äh, einfach Honky Tonk Live in Facebook auch eintragen. Honky Tonk mit Y natürlich. Jetzt machen wir weiter unser Gottesdienst. Wir haben zwei Lieder über die Bibel gehört, aber jetzt hören wir den Gott, der König von Rock'n'Roll, Elvis Presley himself. Also mehr als Rock'n'Roller bekannt, er hat aber auch viel Gospellieder aufgenommen. Gospel war sein eigentlich seine ganz erste Musikliebe. Elvis Presley hat angefangen zu singen, weil er Gospel liebte. Jetzt hören wir den König Elvis Presley als ein Vorgeschmack für die nächste Sendung über Weihnachten, jetzt als Vorgeschmack für Nikolaus. Es heißt Peace in the Valley. Hört einfach die göttliche Stimme des Königes Elvis bei Honky Tonk Live. will be peace and nobody for me. Oh, oh, oh Lord, I pray there'll be no sadness, no, no sorrow. Stefan Funk Show. Yeah, Elvis mit Peace in the Valley. Äh, es war vor mehr als 50 Jahren, es war 1957 und damals hatte Elvis Tanner in diesem Jahr sein erstes Weihnachtsalbum aufgenommen. Wir werden bei der nächsten Sendung dieses, also ein paar Stücke von diesem Album hören von damals. Und bei der nächsten Sendung werden wir natürlich einen Rückblick auf dem ganzen Jahr 2009 haben, also die Stücke, die Alben, die Künstler, die wir hier entdeckt haben, äh, zusammen mit diesen Weihnachtslieder von Elvis für diese Weihnachtsmarktstimmung bei Honky Tonk Live. Jetzt gleich weiter mit, äh, also mit jetzt äh, sogar ein Band, die wir äh, dieses Jahr entdeckt haben, Mountain Men, diese zwei Jungs aus den Bergen, aus den Alpen in der Nähe von Grenoble, aber hoch in den Bergen bei über, äh, über 1000 Meter hoch dort. Äh, das Album, es ist Springtime Coming, jetzt hören wir Blues Before My Time. Der Sänger ist ein Franzose, der Mundharmonika-Spieler kommt aus Australien und diese Mischung hört sich, als ob die zwei genau aus dem Mississippi kommen würden. Mountain Man Blues Before My Time. else to say, it's just a sadness that they don't really know. All the blues is about a mirror. All the way we're leaving, how we love. The blues before my time. They tear me down and vain. and make me whole. The blues before mine. if it's crying that I'm needing, I can do it with the blues. When I'm through, I cry with joy and put on my dancing shoes. The blues before my time. Tell me, in vain. my heart and make me oh the blues before my time. The blues before my time. I never been downtrodden for fault of being black, but those who've gone and left this legacy them I'd like to thank. I'd like to thank. I'd like to thank. Mountain Man Blues Before My Time. Draußen ist es dunkel, es ist auch kalt, es ist einfach besser, entweder zu Hause zu sein und Honky Tonk Live hören bei Wüstewelle oder hier, da hier zu sein im Studio, ganz allein. Es gibt keinen Mensch hier im Wald. Das Studio, ja, ist einfach irgendwo im Wald neben dem Sudhaus. Es ist dunkel, kalt draußen. Ich bin allein und für euch heute spiele ich diese ganze Musik ab. Diese Blues, wir haben vorher über die Bibel gesprochen und äh, singen gehört. Äh, jetzt haben wir eine schöne Ballade von diesen Mountain Men gehört. Davor haben wir ein bisschen teuflische Lieder gehört. Jetzt bleiben wir in irgendwie in diesem dunklen Stimmung mit Brian Setzer. Brian Setzer haben wir schon zum letzten Mal entdeckt mit diesem Album Songs from Lonely Avenue. Und äh, Brian Setzer, es ist eigentlich sein erstes Album, wo er alles selber geschrieben hat. Und äh, hören wir ein Stück davon, das wir letzte, also zum letzten Mal nie gehört haben. Und zwar man Incorporated, es gibt Blasinstrument, es gibt die brennende Gitarre von Brian Setzer himself und alles zusammen, es kann schon auch irgendwie eine schwarze Stimmung bringen. Also ihr sollt euch einfach vorstellen, wir sind in diesem Einstellung, in dieser Einstellung der Film Noir der 40er, 50er Jahre. und äh, ja, könnt ihr euch einfach vorstellen mit Humphrey Bogart in der Nähe oder vielleicht James Cagney, irgendwelche Schauspieler diesen ganzen dunkel schwarz-weiß Filme, Gangsterfilme, Krimifilme von damals, Brainsetzer, hat geschafft, diese Einstellung wiederzubringen. Denn Man Incorporated mit Brainsetzer und seinem Orchester. You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. four, five. I never initiated. He whispered my name, so calm and so cool. He stood in the shadows and waited. I didn't know what I had done. Should I run? My options were surely ill-fated. Is this real? I could feel he was close. He was hot on my heels, and it's a nightmare. It's way overrated. He told me that he worked for a dead man called. somehow so strangely familiar. He said, You're a witness to a crime, my friend, and if they find you, they're gonna kill you. It's a hunt. bullets were flying right by me. Guns, they were popping, bodies were dropping. To the violence, there just seemed no stopping. Then somebody shook me. I swung as he took me. He said, It's a dream, simply stated. The movie marquee out my window, it read, Dead Man Incorporated. stairs. man Incorporated, Brian Setzer, Brian Setzer Orchestra, Midtism Album Songs from Lonely Avenue. Uh, wenn, wenn euh, Bluegrass Music uh, also Äh, wenn Sie Bluegrass-Musik äh, mögen oder äh, also einfach die Musik, die wir hier allgemein in Honky Tonk Live spielen, also Roots-Musik allgemein, und zwar jetzt besonders Bluegrass, gibt es Samstag, Samstag, 5. Dezember, ein Bluegrass-Festival in Reutlingen zum Franz K. Es wurde bei den Deutschen Amerikanischen Instituts äh, organisiert. Und äh, ja, es ist ein Festival, weil es gibt verschiedene Bands, und zwar die Steep Canyon Rangers, die Beverly Smith und Carl Jones zusammen, also das ist ein Duett, ein Duo. Und äh, also die sind alle aus USA und die dritte Band kommt, also kommt aus, äh, aus Großbritannien und zwar The Toy Hearts. Also Bluegrass, es ist diese Country Music, die wir hier auch oft spielen, also akustische Country Music mit äh, Banjo, Geige, Mandolin, akustische Gitarre, Kontrabass, also das bei diesem Bluegrass Jamboree. Festival of Bluegrass and American Music 2009 äh, in Reutlingen zum Franzka am kommenden Samstag, 5. Dezember um 20 Uhr. Also Abendkasse 20 Euro für drei Bands. Es lohnt sich und es ist ehrliche akustische Musik und mit einer solchen Musik kann man nicht betrügen. Und wir jetzt zurück, äh, zurück zu Brian Setzer. Äh, heute gibt es diese Grammy Awards äh, Ceremony in Los Angeles und Brian Setzer und seinem Orchester äh, haben jetzt eine Nominierung für den äh, Best äh, Rock Instrumental Performance und zwar für ein Stück von diesem Album Songs from Love Me and You. Äh, das Stück heißt Mr. Surfer Goes Jazzing. Also wie die no Nominierung selber sagt, es ist instrumental. Brian Setzer jetzt singt nicht bei diesem Stück, er spielt nur die Gitarre. Und was für eine Gitarre, das ist ein volles Programm und davon sind wir nicht erstaunt, dass er eine Grammy-Nominierung dafür bekommt und hoffentlich auch das Grammy selber. Es wäre noch schöner. Brainsetzer Orchestra mit Mr. Surfer Goes Jazzin für eine Grammy-Nominierung und hoffentlich ein Gewinn. Es läuft bei Honky Tonk Live. You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. Thank you. Mr. Surfer Goes Jazzin. Es ist die brennende Gitarre von Brian Setzer. Es, äh, es, ist ein sehr windiges Stück und hoffentlich dann, äh, dann gewinnt heute Abend noch also Brian Setzer ein Grammy Award dafür. Also darüber werdet ihr äh, im Internet informiert und zwar natürlich unter honkytonklive.com. Äh, ja, also so ist es. Die nächste Sendung, also auch in zwei Wochen, das wird aber nicht live wie heute. Also das ist eigentlich egal, wenn, wenn <laughs> Sie die Sendung im Internet hört. Aber zum nächsten Mal, das wird nicht live sein, weil sind wir alle unterwegs. Bibi, wie heute, ist auch nicht mal nicht da. Aber Bibi, ich grüße dich hier von, von dem Studio, wo ich heute allein sitze. Und äh, hoffentlich, also nee, also sicherlich werden wir nächstes Jahr wieder zusammen was unternehmen und vielleicht haben wir noch andere Zusammenarbeit mit anderen Leuten. Also ich lasse euch äh, überrascht werden dafür. Wir machen jetzt also das ganz letzte, letzte Stück für heute, die letzten sechs Minuten der Sendung wieder jetzt mit den Mountain Men, zwar mit einem französischen Lied, das heißt Les Marquises vom äh, von dem Autor Jacques Brel. Jacques Brel ist Kult in Frankreich, also Ne me quitte pas. So ein Lied hat er geschrieben, Jacques Brel. Les Marquises ist nicht so bekannt äh, äh, wie, äh, wie Ne me aber das ist ein typisches Jacques Brel-Lied und jetzt hören wir die Mountain Men mit ihrer eigenen Version von Les Marquises als letztes Stück für heute. Es läuft alles nur bei Honky Tonk Live auf Wüstewelle, das einzige freie Radio in Tübingen, Reutlingen. You're, You're listening, listening, to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. Regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. S'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas la pluie est traversière, elle bat de grain en grain. Quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent et la lune. La lune s'avance. Et la mer se déchire infiniment brisée. Jetzt sind wir am Ende der Sendung für heute. Eine Stunde geht schnell vorbei, aber wir hören uns wieder in zwei Wochen, also um Weihnachten zusammen zu feiern, vielleicht ein paar Musikgeschenk hier zu liefern, auf jeden Fall ein paar Weihnachtslieder, es gehört zu der Zeit. Es gehört zu der Stimmung und natürlich alles in der Honky Tonk Live Art. Und äh, jetzt, es ist Zeit, so für einen Abschied. Wie immer, wie immer, bei Honky Tonk Live machen wir diese Anweisung. Fahrt vorsichtig, trinkt nicht zu viel, küsst eure Frau oder euren Mann und hört viele gute Musik zu. Wir hören uns in zwei Wochen. Vergiss nicht, alles läuft weiter die ganze Zeit im Internet by honkytonklive.com oder by wwwwüste Bis dann. Ciao.